U današnjoj emisiji Papa Droga ćemo govoriti o jednoj od ovisnosti i je li to uopće ovisnost. Radi se o igricama, kompjuterskim igricama, odnosno sve popularnijoj hiperkripto kripto mega popularnoj igrici World of Warcraft. Danas je s nama Roko. Dobar dan. Evo Roko, možeš za početak predstaviti tko si, što si i zašto si ovdje. Ja sam Roko Šikić, volontiram u Udruzi Dovaći. Došao sam naučiti radi, internet radio emisiju. Pa volim igrati World of Warcraft, igram ga od 9. godine i ja bih rekao da je to najbolja igrica na svijetu. Koliko prosječno igraš? Jedno oko dva sata, a znovi do šest zašto tako dugo igraš? Jel, jel, šta ti tu privlačiš, Šta je tu zanimljivo? Pa jako je zabavna igrica i može se upoznati sa drugim ljudima i naučiti engleski dobro. I igraš samo zato da se upoznaš s drugim ljudima i naučiš engleski? Pa i ne zato da, da, da imam najbolje da imam što bolje stvari u igrici. Koje stvari? Pa da si poboljšam lik, da sve sa sve boljim stvarima koje on može staviti na sebe. A kako si, kako si uopće počeo igrati? Došao sam za zimske praznike kod tate i, po, i tata mi je pokazao tu igricu i počeo sam je igrati. Jel ti misliš da je ta igranje World of Warcrafta ovisnost? Pa bilo je slučajeva da su se liječili ljudi od toga trs. zato jer su igrali previše. Evo jedan slučaj je bio da, da se čovjek nije iz kuće sa kompjuterom micao samo je jeo i pio, ali to isto uz World of Warcraft. Dva mjeseca. Ali misliš da si ti ovisan o tome? Ne mislim. Kako se osjećaš kad recimo mjesec dana ne, jel, se, jel ti se uopće dogodilo ove godine da mjesec dana ne igraš? Je, bil, bilo da s pola godine skoro nisam igrao. Zato jer sam drugu igricu jednu otkrio. Jel bi Ali misliš da, da ti je život pozitivno ili jel misliš da si dobio nešto u životu? Mislim da sam dobio, mm, mislim da sam dobio zabavu. Pa, jel imaš nekih drugih oblika zabava Imam, naravno. Pa, recimo, kad je zima igram se na snegu, e, se kupam puno i skačem u vodu. Pa ja sam čula da ti po zimi više sjediš za kompjuterom nego snegu. Ja sam čula da se ti po zimi uopće ne igraš vani na snijegu, nego da samo sjediš za kompjuterom. Pa i to je istina. Igram se malo više nego kad traje škola. A jel sad lažeš zbog ovisnosti, jesi sad lagao zbog ovisnosti ili zbog nečeg drugog? Mm, nisam lagao. Pa rekao si da, se igraš na snijegu. Nisam rekao da se igram cijeli dan ili, da se, ili koliko se igra. I šta planiraš sa World Nastavit se igra. Da, i, i to je to. Da. Jel imaš to za poručiti ostalim igračima ili ne igračima? Ne.